перепитала неживим голосом, а сама вдивлялася в степи, мов щось вичитувала в них. Де ж Мирослава Григорівна дуже заболіла, бо я знаю, що тепер може бути. Що ж тепер може бути? мерзлякувато повела утлими плечима, на яких гойднулася хвиля місячного волосся. Як що? здивувався Стьопочка. Хіба ж ви нічого не прикидали собі в голові? Ні, не прикидала. Так от, зараз почнуться шепоти, розмови, а потім ще й оргвисновки будуть. Матимете пам'ятного. Це я достеменно знаю. Оргвисновки? Які? Мені не хочеться про це казати. Тоді не кажи. Мирослава обернулася і, погойдуючи станом і косами, пішла у жита що одразу зімкнулися за нею. Стьопочка обігнав дівчину, став супроти неї. Не втікайте, Мирослава Григорівна, бо вже, певно, нікуди не втечете від своєї долі. І від оргвисновків, хоч трохи щось живого, в'їдливого, пробилося їй в голосі. Це вже як ви поведетеся. Скажете одразу, що вирвали його серце, то може й минеться. Ти, Стьопочко, сказав би так? Неодмінно, аж скрикнув Стьопочка. А як же інакше, коли він ворог? Юга в очах Мирослави стала темнішою. Виходить, він ворог, а ти друг? Стьопочка відчув у голосі Мирослави зневагу до себе і відрізав. Не виходить, а вже вийшло. Ви, певне, за переживаннями ще не все зважили на вазі. Дай мені, Стьопочко, спокій. Важко коли ламає, що важити на своїй вагівниці, тільки не лізі з нею в чиюсь душу. Я Григорівна, шануючи вас, люблячи вас, навіть люблячи, гірко здригнулись дві риски навколо пересохлих уст. От у Катерини вуста завжди вогкі. Не навіть а таки люблячи, заквапився Стьопочка. Я люблю ще з того дня, як уперше побачив вас. Пам'ятаєте вечір, коли я зустрівся з вами? Ви тоді насмішечкою нагнали мене. Та все одно я ніколи вас не забував. І Катерину Лебеденко, і Марію Шляхову теж ніколи не забував. Так то ж не любище, а флірт? скрикнув Стьопочка. От щоб повірили мені. Я й прийшов у цю важку годину до вас. Тільки одне слово, і я одружусь, візьму на себе всю оту неславу і наругу, що може піти за вами. От бачите, як ви на цей? Мирослава відповіла не йому, а житам. Як ти можеш говорити таке, коли я люблю його? І що з того? Ця любов накине на вас чорну тінь, поговір і обчекрижить молоді літа, а моя захистить вас. Коли б ти, Степочко, знав чи хоча б догадувався, що таке любов, не грішив би криводушним словом, та й пішла поміж колосками зіщулена, болюча, але неприступна. Стьопочка розгнівався, стиснув кулаки і знову забіг наперед. Ще подумайте, Мирослава Григорівно, Подумайте, поки не пізно. Думати ніколи не пізно, навіть перед смертю. Хай він думає перед своєю смертю, а ви станьте перед своїм весіллям. Геть, негіднику, не скрикнула, а так прошепотіла Мирослава, що парубок поточився од неї. Я негідник, і Стьопочки судомилось обличчя а в розріджену синьку очей вступила блідавість. Тоді як назвати того, хто захищає ворога? Ви ще, певне, тішите себе тим, що він утік від закону, так не втече від мене. Що ти мерзенний хочеш робити? застогнала Мирослава. Зараз же кинусь перетрушувати його рідню і сусідів, і таки витрушу вашу любов, коли не скажете мені свого останнього слова. Дочекайся йти свого останнього слова. Іди в лиху годину.